watan rajab shekara ta dubu daya da da da dari hudu talatin biyar bayan jira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da hudu ga watan Mayu na shekara ta dubu biyu da hudu a yau ma dai ga cikin shirin namu na fitin rahama wanda kan baku damar aiko da ku zuwa ga malam domin amsawa ta kan lambobin waya takwas biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku. wato sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu wato sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma dai ta kan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar wato sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar suka zarika za ku aiko da sakonninku ta kan mu na imel a fatoyin rahama dot com ko kuma ta shafinmu na fatoyin rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook kamar kullum dai muna tare da babban malami a sheik a doktor muhammad sani umari jalemo babban malami a tsangayin nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da ke nan kano domin amsa tambayoyin da kuka aiko kuma suna na alasu idris sassan wanda zan kasance tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu akarmakallah bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'du in uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a jiya mun fara magana akan hadisin sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala anhu wanda yake cikin sahihaini wanda Imam al-Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Nasa'i da sauran malamai sun so Imam Malik da Suraito shi wanda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya je duba ni bani da lafiya a hajjin sa ta ban kwana ina kunce bani da lafiya rashin lafiya mai tsanani sai na ce ya Rasulullahi balagani ma tara min al-waja' rashin lafiya ya kai matuƙa yadda kake gani wa ana zo malin wala ya ni illabnatun liwahida ni kuma gashi ina da dukiya kuma babu wanda zai gaje ni sai ta guda ɗaya afa a tasaddaku bi sulusai mali zan iya sadaka da sulusi biyu wato ɗaya biyu bisa uku na dukiyata kala la sai annabi ya ce a'a kala kultu afa a tasaddaku bi shatri shi to ya rasulullahi in yi sadaka da rabin dukiyar mana ya ce la kada kai yace a sulus in yi sadaka da sulusi annabi yace was-sulus to kenan sulusi sai yace was-sulusu kaseer shi ma sulusin yana da yawa sai ci gaba da cewa innaka in tazara ka aghniya khairun min an tazarahum alatan yatakaffafuna an-nas shi bar magadanka a cikin wadata shi yafi alkhairi ka bar su cikin talauci suna roƙon mutane walasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha kuma ba za ka taba ciyar da wata ciyarwa ba ka taba bayar da wani abu na dukiyarka kana neman yardar Allah da shi ba face Allah ta'ala ya baka lada a kansa hatta luqma tajaluha fi fi fi shimra'atik hatta lomar da zaka sa a ainihin bakin matarka sai ya ce ƙala ya rasulallah ukhallafu ba'da ashabi shi yanzu za a sahabbai abokai na za su tafi wato abokai na sahabbai za su tafi su banni kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaka lan tukhallaf fata'mala amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa zatta bihi darajatan ta rifa wato koda abokanka sun tafi sun bakka kai wani aiki na kwarai wanda kake neman yardan Allah saboda kake neman yarda Allah da shi to zaka ƙara samun daraja da ɗaukaka a dalilinsa wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi tafi aqwam wa yadurra bika akharin kuma wala'alla za a barka wato zaka yi tsawon rai har wasu mutane su amfana da kai wasu su cutu Allahumma amdi li ashabi hijratahum ce ya Allah ka zartar da ladan hijirar sahabbaina wala taruddahum ala aqabihim kada ka dawo da su a bisa digadigan su lakin alba'isu sa'ad ibn khawla ce sai dai wanda yake yayi rashi shine sa'ad ibn khawla ko abin tausayi shine sa'ad ibn khawla yarsi lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana jimamin yana masa jimami an tofiya bi makka saboda ya rasu a makka mun ce wani hadisi yana da wato fawaid da yawa cikin abin da zai nuna maka fawaid din da suke cikin wannan hadisi suna da yawa Imam Bukhari ya fitar da shi a gurare 11 a cikin littafin sa gurare daban-daban har guri 11 Imam Bukhari yana kawo wani hadisin kuma kowane guri yana kashi saboda wata wani dalili a cikin hadisin za mu fahimci cewa wasiya mutum ba zai yi wasiya da dukiyarsa fiye da sulusi ba wato mutumin da yake da magada bai halatta ya yi wasiya cewa a ɗauki sama da sulusi ɗaya bisa uku a yi wani abu da shi na aikin lada ba sai dai idan magadan sun yadda in magadan sun yadda shi kenan in ma masu wadata ne suka ce su duka dukiyar da zai bar musu sun bar ta sadaka fi sabilillahi wanda ya halatta babu komai a lokaci za ka ga waɗanda zai bari 'ya'yan da zai bari sun ma fi shi wadata shi watakila ma ba wani abu ya bari ba cikin cikinsu ba ma mai bukatar abin da ya bari sai to da wani abubuwan da ya bari muna za a ɗauka a kai gidan marayu a ɗauka a kai masu bukata a raba wa talakawa wannan ya halatta amma in ba haka ba ba da yardar su ba to kada ya wasiya da abin da ya zarce sulusi wato ɗaya bisa uku na dukiyarsa ita ma ɗaya bisa uku na dukiyar abdullahi dan abbas yana cewa lau annan nasa rabdu anis sulusi ila rubu dama mutane su rika rage wasiyar daga sulusi su da rufi wato ɗaya bisa hudu ya fahimci wannan ne daga maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da yace sulusu kaseer wato sulusi ma yana da yawa wato da za ka yi da abin da yake ƙasa da sulusi to da ya fi ya fi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ci gaba da ce masa innaka intazara warasataka agniya khairu min an tazarahum alatan yatakaffafuna an-nas sai ka bar magadanka cikin wadata ya fi ka bar su ba su da komai suna roƙon mutane wannan ya nuna uba yana da kyau ya yi ƙoƙarin tattalin 'ya'yansa abinda zai bar wa 'ya'yansa ko da bayan rasuwarsa za su riƙe kansu za su amfanar da kansu ba ya bar su cikin ta cikin wahala ba to kaga wannan idan har ana maganar bayan rasuwarsa to ina kuma ga wanda zai bar 'ya'yansa da iyalansa cikin wahala suna roƙon mutane shi kaga al'asulu asali shine uba ko wanda Allah ta'ala ya dora alhakin ciyarwa da shayarwa a kansa kada ya yadda ya bar waɗanda suke ƙarƙashin su suna fita bara shi ga musulunci ba ƙarfafar bara yake yi ba sauraka iyaye da Allah ta'ala ya ba su yaya ba daidai ba ne. cewa saboda suna karanta qur'ani shikenan ba za su ba su ci ba za su ba su sha ba sai dai su je su yi bara annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba daidai bane bar ƴaƴan ƴaƴanka warasataka kabar ƴaƴanka ka bar su cikin wadata yafi ka bar su alatan marasa shi ya takaffafu nan na suna roƙon mutane shi kaga a bar mutum ya mutumin da zai bar wanda Allah ta'ala ya dora masa alhakin ciyar da su da kula da su ya bar su su rika roƙon mutane suna bara wanda babu shakka a musulunci ya saba musulunci mai laifi ne ce ka fabi ta ismin an yi a manta'ul ya ishe ka zama zunubi ka tozarta wanda nauyin ciyar wasu yake a hannunka da ka duk uba wajibi ne ya ciyar da 'ya'yansa matukar dai ba su balaga sun mallaki hankalinsu ba da za su iya za su nemo suna 'yan kuci-kucinsu suna yaransu to wajibi ne saboda ba wato ciyarwa da shayarwa ba ta faduwa da kan uba don ya ɗauki ɗansa ya kai shi makaranta ya ce tutun da ya kai shi makaranta shi yanzu ciyarwa da shayarwa ta faɗi da kansa wannan babu inda aka faɗi haka saboda ka ko ka kai shi makaranta ya yi karatu to ka bi shi da abin da za a ciyar da shi a shayar da shi ka bayar a kai masa ko ka je ka kai ka ciyar da shi ka shayar da shi matukar dai ba kasancewa wasu sun ɗauke maka ba wato malamin da ka kai ya dauke maka ko wani mai wadata ya ce shi kenan zai ɗauki cinsu da shansu amma ba daidai ba ne an tazara an tazara warasa ta alatan ya takaffafu nan nasu to kaga annabi sallallahu yana maganar bayan mutuwa ma kakkai abin da zai sa ya'yan su bara to ballantana kuma kana dare saboda haka wannan ba karamar koyarwa bace ma aiki sallallahu alaihi wasallam yake ba karamar tarbiyya bace sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna masa ya nuna irin ladan da mutum yake samu idan ya bada wani abu na dukiyar sa fi sabilillah wanda cewa akwai lada yace walasta tunfiqu nafaqatan tabtagi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta al-luqma taj'alha fi simra'atik annabi yace baka dauki wata dukiya ka bayar fi sabilillahi ba face an baka lada akan ta yace hatta lomar da zaka sa a bakin babin nan dinka a bakin matarka to kaga wannan hatta loma da zaka sa a bakin matarka yana nufin ba wai ciyarwa wato ta, ta, nafila ake nufi ba hatta ciyarwa ta wajibi in dai har za ka yi ikhlasi in dai har za ka siye shi dan Allah wannan shi ne sharaɗin tabtaghi biha Allah abinda za ka yi don a yabe ka don a faɗa don a nuna ka dan a ce maka mai kyauta dan a buga a jarida a sanar cewa kayi kaza yi kaza kayi kaza wannan shine iya ladanka ka da komai a gurin Allah abinda kai ka bada dan Allah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mudhaifun abinda ka ɗauka ka bayar ka ce wannan gashi yarda Allah ce kake nema a tattare da wannan to wannan shine Allah yake ninninka maka ya rarrabe ya maka ladan sa ranar gobe kiyama saboda haka anan dole ne sai an fidda abin da yake sha'awar zuciya a shahawatun nafs hubuzun nafs duk wani rabo na zuciya a fitar da shi rabo na zuciya ka jin kana son yabon mutane in ba a yaba maka ba ka bata rai ce yanzu da abin da kake ba a gani yanzu da abin da kake yanzu a ma fito a ce kaza kaza an yi shiru to kaga wannan ya nuna akwai hazzun nafs a ciki kana yi ne saboda wata bukata ta zuciyarka ka biya wa zuciyarka abin da take so shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan sharadin wanda a kowane aiki dole sai an same shi a yi shi dan Allah in har za a yi shi dan wani to abu shakka an bata aikin Allah ta'ala yana cewa ana azna shuraka yani shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktahu wa amala ni na su duk wani mai wanda abokin tarayya ni ne mafi wadatan dukkan wani abokin tarayya ga barin shirka wanda duk zai wani aiki ya hada wani da ni a cikin aikin yayi dan Allah kuma dan kaza to sai in bar shi da aikinsa sa ce je nemi ladan gurin wanda yayi dan shi in yana da abin da zai bashi ya bashi to shi yace hatta luqma taj'aluha fi ra'atika har ta lomar da zaka sa a bakin matarka ta lomar da ka ba wato kaga dai ciyar da mace wajibi ne mutum baya gadara ko ya yi fariya cewa yana ci da matarsa ba wanda zai fito ce aini na isa ni abin aikoyi da ni saboda ina ci da matata wannan saboda al'adar dukkan wadan adam ta gudana akan haka babu wani dan adam hatta dabbobi ka suna zuwa su samu abin da su kawo 'ya'yansu iyalansu saboda haka wannan ba abin birgewa ba ne to amma in har za ka cire al'ada daga ciki za ka cire sha'awatun nasu daga ciki ka sa Allah a zuciyarka to hatta wannan din ma da kake ganin ba abun gadara bane annabi ya ce shi ma sai an baka lada akan su to shine annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan shine sai shi sa'ad ibn abi waqqas yake cewa ukhallafu ba'du ashabi ba'da ashabi yanzu a tafi a banni ni kadai sahabbai na su yi gaba su banni annabi ya ce in dai za a bakka kai wani aiki dan Allah to zaka daukaka da darajar ka za ta daukaka matsayinka za su ɗaukaka a nan ma'anin salam ya kala ma nuna masa cewa ya kala nuna masa cewa ka sai ba an yi isalasi komai za a yi sai an yi dan Allah sai annabi ya masa wani albishir yana masa cewa cewa zai yi tsawon rai wato ya nuna masa Allah zai tashi ka kafaɗarsa wannan rashin lafiya ba mutuwa zai ba domin yana cikin jin jiki shi ya kad balagani min alwajai ma tara na rasulullahi ka gafa irin yadda nake jin jiki to annabi sai ya sanar cewa la'allaka an tukhallafa hatta yantafi amika aqwam annabi ya nuna masa cewa zai yi tsawon rai kuma haka al'amarin ya kasance wanda yana daga cikin mu'jizojin annabi sallallahu alaihi wa ya faɗa haka kuma hakan ta tabbata ya kasance sa'ad ibn abi waqqas bai rasu ba sai bayan hijira da shekara 55 wannan abin ya faru a shekarar hajjatul wada sai eh, shekarar tara bayan hijira sannan abin ya faru a lokacin abin ya faru to bayan ta sai da ya kara wasu shekaru 46 a duniya ya zama na kuma ya samu yaya a lokacin da yake wannan magana ɗaɗe gare shi to amma annabi sallallahu alaihi salama cikin maganarsa akwai abin da take nuna cewa Allah zai ba shi wadatar yaya dan cewa yayi innaka in ta ta warasataka aghniya shi fa yana cewa ɗaɗe gare shi amma yana cewa ka bar 'ya'yanka masu gadon ka cikin wadata bai ce ka bar yarka wacce za ta gaji ka cikin wadata ba sai ce ‘ya'yanka magadanka cikin wadata to wannan ita kanta alama ce hannunka mai sanda ne a nasarar sadar ke masa cewa kakka dauka cewa za ka mutu da 'ya'ɗaya ka bar ya a a za ka bar magada to ka bar su cikin wadata kuma haka Allah ta'ala ya ba shi ya'ya da yawa ya ba su ya'ya sun haura goma ba shi ya'ya sun haura goma mata hudu maza hudu sannan mata goma sha biyu to kaga wannan wata mu'jiza ce ta manzo sallallahu alaihi wa sallama ya bada labarin abu kuma abin nan ya kasance kamar yanda ya bada labari to kuma sannan ya zama na ya amfanar kamar yanda yake cewa ni yan tafiya bika aqwamun wa yadurru bika akharun wasu su amfana da kai wasu su cutu da kai to sai kasance ya amfanar kamar yanda muka faɗa hatta matan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance shi yake taimaka musu da abinci ya kai wa sai da tuna Aisha abincin da za ta ci yana taimaka musu da wannan sannan kuma ya zama shi ne farusul islam shi ya jagoranci rundunar da aka bude iraki da mada'inu kisra a hannunsa mulkin farisawa na majusawa ya kari kaga wasu sun cutu su ne waɗannan farisawa majusawa da jagorancinsa a matsayinsa babban kwamanda wasu kuma suka amfana su ne musulmi al'ummar musulmi ya rike matsayi daban-daban shine wanda ya khattata kufa garin kufa din da kake ji a yanzu shine wanda ya gina shi shine farkon wanda ya sa plan ɗinsa na farko haka sa'ad ibn abi waqqas Allah ta'ala ya bashi tsawon rai ya wa musulunci aiki ta gurare daban-daban wanda yana cikin mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallama kuma har ila yau wannan yana nuna mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake wa sahabbansa addu'a addu'a mai kyau wanda haka annabi ya tarbiyance mu mu rika yi sahabban annabi salari alaihi kyakkyawan addu'a ba mu rika musu ba ba mu rika faɗar maganganu marasa kyau ba ba mu rika binciken aibinsu ba da kurakuransu na yan adam kaga sai annabi salari alaihi ya ce Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim ya Allah ka zartar wa da sahabbai na ladan hijirarsu wannan addu'a ya roƙi Allah cewa hijirar nan da suka yi ya Allah ka sa ladan su ya zama mai ɗorewa ne sannan wala hum ala kada ka dawo da su akan dagadigan su wato kada ka sa su yi ridda ko su dawo su fasa yin hijira din su dawo garin su to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya koyar kenan yin kyakkyawar addu'a da kyakkyawan fata ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma haka Allah ta'ala ya karba addu'arsa ya zartar musu da hijirar su cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda yayi hijira kuma ya dawo ya ce ya fasa hijirar shi ya dawo garinsu maka ba wanda ya ce gaskiya ne hijirar nan da ina da wadata ina da harka ina da kasuwanci yanzu gashi musulunci nan ya zo ya raba ni da kasuwanci na ya raba ni da kaza bara ni a zan babu wanda ya dawo haka suka zauna a madina waɗanda allah ta'ala ya nufa za su yi wadata daga ciki allah ya dawo musu da wadata su waɗanda kuma za su zauna cikin talauci haka suka zauna amma kuma ba su samu talaucin zuciya ba to wannan ita ce tarbiyya da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mana mu rika yi gangare da sahabbansa sallallahu alaihi wasallam mu rika zama wasu addu'a ka gare su masu musu kyakkyawan fata kamar yadda shi ya kasance yana yi musu Allah ka samu dace amin su mamin tambayar mutu farko a wannan rana dai ta fito ne daga radio safiya sani wanda ke cewa malam menene hukuncin mai jifan dan uwansa da mummunar kalma to babu baya dacewa haramun ne mutum ya jefi dan uwansa da kalma mummuna ta zagi ko ya kira shi da wani suna wanda yake ba mai kyau ba Allah ta'ala ya hana wala ta jassasu wala ya fitar ba'adukun ba'ada wala ta nabazo bil alqabi bi isa lismul fusuq ba'da iman Allah ta'ala yana cewa kada mu rika giba a tsakaninmu la ba ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu Allah ta'ala yana cewa la tajassasu wala tajassasu wala yaktab ba ba kada mu rika ta ta tajassusi shine ka rika neman ka ga aibin wani ka rika bin sa kana masa bin keke da keke don ka gade wani abu ba daidai ba ce kana fada haka nan wala tanabazu bil alqab Allah ce kada mu rika jefan junan mu da munanan laƙubba munanan sunaye wato karka sa wa dan wani suna mara daɗi mara mara ma'ana kana kiran shi da shi Allah ce bi isa lismul fusuku ba da iman da sunan da yake na fasikanci ne bayan kana mumini kamar za ka ga mutum da sunansa mai kyau amma sai a bata masa suna sai ka ji ana kiran shi da wani suna wanda ba shi da asali ba shi da tushe haka kawai saboda wai a zamanantar da rayuwa mutum sunan shi bashir a ce bash bash yanzu bashir shine sunan annabi ne bashir daga cikin sunayen annabi ko sifofin annabi na arsalnaka shahidan mubashiran wa nazira sau haka annabi sallallahu alaihi wasallama mai bushara ne to amma maimakon a bashi bashir ɗinsa sai a ce bashi ko ishaq maimakon a bashi ishaq sai a ce ishaq to kaga duk wannan lismul fusuq ne ba da iman sunan annabawa mai mai dadin fada alqur'ani gashin kana karanta kullun kana jin yadda alqur'ani yazo da sunan amma sai a bata to haka nan jifan mutum da kalma wacce take mara dadi ko ka zage shi wannan shi ma yana daga cikin kaba'ir nabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafta zagi mutum ya zagi wani yana da cikin kaba'ir inna min akbaril kaba'ir an yusubba rajula walidai ya rasula kai fa yusubbu walidai qala yusubbu abar rajul fa yusubbu abahu wa ummuhu ce yana daga cikin manya manyan zanubi mutum ya zagi iyayensa sabai suka ce ya rasula ta yaya mutum zai zagi iyayensa wato mutum mai hankali ya zai ya zagi iyayensa annabi ce ya zagi iyayen uban wani shi ba wancan ya rama ya zagi ubansa ya zagi uwarsa kaga dukkan su san zagi iyayensu wanda ya zagi uwan wannan wanda ya zagi uwan wannan kaga duk sun zagi iyayensu to annabi ya ce mina akbaril kaba'ir daga cikin miyagun laifuka manya-manya waɗanda suke danna mutum cikin wuta da haka ba daidai ba ne mutum ya rika jifan ɗan uwansa da kalmomi marasa daɗi to sai tambayar Ali S Bala wanda ke tambayar wai shin wane ne Tamimu Dari Tamimu Dari ɗaya ne daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam asalin sa da banasare ne Kirista ne ya zo ya musulunta a shekara ta tara bayan hijira har ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu da ya gani wata tafiya da ya yi suka ɓace a cikin teku suka fada a cikin wani tsibiri a wannan gurin ya ga wata dabba ya ga wani mutum cikin sarƙoƙi da ke ga annabi sallallahu alaihi ita wannan dabba ita ce jassasa wacce daga baya da karshen duniya Allah ta'ala zai fito da ita da zama tana yi mutane magana da kuma bayyana dujal wanda shi ma daga baya Allah ta'ala zai fito da shi to ya gansu shine da zo ke ga annusar salama abubuwan da ya gani bayan ya musulunta annusar salama ya fito ya hau mimbari kamar yadda ya zo a cikin sayo musulun hadisin fatima binti qais annabi sallallahu ya hau mimbari yake cewa binnan tamimu dari ya zo yana gaya mun irin abin da nake gaya muku wato ya dace da irin abin da na zama ina gaya muku to shine sai ya dauko kissar tamimu dari gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbai ita tun daga farko kai da ya gaya masa har karshen ta wanda ake cewa wannan yana daga cikin falalar shi tamimu dari shine mutum kwaya daya tilo cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wanda annabi ya ruwaya daga wajensa wato annabi ya ruwaito labarin daga wajensa don a cikin hadisin ya ce kama akbara ne tamimu dari kamar yadda tamimu dari ya gaya mun sai ya dauko kissar tamimu dari din gaba daya fade ta abin bari shine hadisin Fatima bint Qais wanda yana cikin sahih Muslim to wannan shine tamimu dari daya ne daga cikin sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo daga baya daga baya musulunta to amma dai ya shahara a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da zuhudu da gudun duniya wanda karshe a rayuwarsa ya karshe rayuwarsa ya ya koma Palestine can kasar Sham a can ya zama rayuwarsa ya rasu tamimu dari kamar da muka ce ya rasu a falastin shekara ta arba'in bayan hijira shekara ta arba'in bayan hijira to sai tambayar al-mukhtar rogo wanda ke tambayar me ke janyo a haɗa sallar azhar da la'asar ko isha da magarba musamman ma a halin tafiya abinda yake jawo a haɗa sallah ita ce tafiyar kanta yace musamman ma a tafiya haka yace ko to ai ta tafiyar ita ce ta bada damar haɗa sallar wanda yake matafiyi an halatta masa ya haɗa sallah wasu malaman suna cewa iza iza da sairu wato idan tafiyar tafiya ce tafiyar tana da wato tsanani ta tsananta to na ba sharadi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa sallah a zaman gida amma a halin tafiya afwan ya haɗa sallah yana gida amma a halin tafiya wato yana masaukin sa kamar yadda yayi a a Tabuk ya kasance yana sallah a zahar da asar a lokaci guda yana sallar magariba da isha'i a lokacin ɗaya daga cikin su kaga wannan ba cikin tafiya ba ne ya yi so ita tafiyar kanta tana ba mutum dama ya haɗa sallah ya yi su ya haɗa salloli biyu a zahar da la'asar ya yi su a lokacin ɗaya ko jam'u taqdim ko jam'u ta'khir wato ko ya haɗa a zahar da la'asar ya yi a lokacin azahar ko kuma jam'u ta'khir ya jinkirta a zahar zuwa la'asar ya yi ta a lokacin la'asar tare da la'asar ko kuma maghrib da isha'i ya hada isha'i da magariba a lokacin magarib ko ya jinkirta magariba zuwa isha'i ya sallace su a lokacin isha wanda shi ne jam'u ta'asir ka mai sallah ya abin da matafi ya halatta yi wannan hakanan ya halatta mutumin a lokacin da ake wato ko ruwa saboda ruwa ruwan sama ko saboda iska ko saboda tsananin duhu ko saboda caɓi duwannan yana halatta a hada salloli to da za a zo a yi sallan magarib ga kuma hadari na ya gangamo kuma an fara iska an fara fida in aka watse ba za a dawo ba ko da za a dawo watakila kusan raba masallacin ba su iya dawowa ba to sai a haɗa salloli kuma ana ruwan aka gama sallar a magrib sai a tashi sha'i yadda kowa in ya tafi shi kenan kaga ba a salwantawa wanda ya tafi samun wannan jam'i ba ko ana iska mai tsanani ta yadda za ta hana mutane fitowa shi ma an halatta ko kuma a'a akwai duhu mai tsanani ta yadda mutane suka fito za su iya fadawa cikin caɓi ko cikin rami ko cikin wani abu babu haske to shi ma wannan yana halatta da sallah ko tsoro misali ana jin tsoro in aka fita in aka tafi gida to ba za a iya fitowa ba saboda wani abu na tsoro to duk sanda aka haɗu ana iya haɗa sallah a irin wannan yanayi hakanan kamar waɗanda za su shiga wani aiki da zai cinye musu lokacin sallarin to suna iya haɗa sallah lokacin ɗaya kamar misali likitoci ne za su shiga wata tiyata da za su ɗauke su awanni in sun shiga watakila ba za su fito ba sai kusan magarba su za su iya haɗa azahar da la'asar sai a lokacin azahar in haɗa in suka shiga suka fara azahar la'asar ko da ta yi sai riga sun yi ta za su iya yin wannan Eh, ba zai yi ba ana ana aikin tiyata a bar wanda ake wa tiyata a tafi a kama sallah to irin wannan shi ma haka nan matar da take istihaba jinin istihaba jinin abin nan jinin larura ita ma tana iya hada sallah wato ta jinkirta sallah a zahar zuwa karshen ta ta hada da la'asar ita ma maimakon a ce duk sallah sai ta yi mata alwala duk sallah sai ta yi mata alwala wani lokaci ya kasance a lokacin tsananin sanyi ne to ita ma an mata rangwame in ta gada ma tana iya yin haka saboda duk waɗanda suke da larura kamar mara lafiyan da tashi yake masa wahala tashi ya yi alwala yake masa wahala zai iya yi amma yana ɗan shan wahala to shi ma yana iya yana iya haɗa sallah saboda duk wata larura da za ta sa mutum ya shiga cikin matsuwa idan yayi sallah a lokacinta to yana iya haɗa su shi yasa lokacin da Abdullahi dan Abbas ya haɗa sallah ta azhar da la'asar yake kuma gaya musu ce yake gaya wa sahabbansa cewa yake gaya wa almajiransa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada sallar magriba ya hada sallar azhar da la'asar da magriba da isha'i a madina ba tare da ruwa ba ba tare da iska ba ba tare da tsoro ba sai suka tambaye shi su su almajiran abdullahi dan abbas suka tambaye shi cewa me annabi yake nufi da wannan sai ya ce arada allah ya harrija ummatahu ya yi haka ne don kai ya jefa al'ummarsa cikin tsanani cikin matsi wanda ya nuna cewa duk sanda wato zai zama akwai matsi a cikin yin kowace sallah a lokacin to ya halatta a haɗe su in zai zama akwai takuruwa in aka ce kowace a yi ta a lokacin ta to halal ne a haɗe su wannan shi ne a rada Allah ya harrija ummatahu saboda haka ya halatta a irin wannan yanayi mutum ya haɗa salloli guda biyu alharaju marfu'un an hazai al'umma an ɗauke wa wannan al'umma matsuwa da abin da yake matsuwa ne an yi mata sauƙi da rangwame ta yi abin da ba za ta samu kanta cikin matsuwa ɗin ba zan cewa ma ja'ala alaikun fi dini min haraj ba a samu kukunci a cikin addini ba sai tambayar nasar muslim wanda ke cewa mana ina son karin bayani game da hadisin bukhari cikin babul jihad na anas wanda yake magana kan cewa na sallallahu alaihi wasallam yana zuwa gidan ummul haram ne ya ci abinci har yayi bacci na'am hadisi ne tabbatacce na annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana shiga gidan ummu haram duk da dai bai faɗi ta wani bangare yake san karin bayanin ba amma dai abin da ya faru a cikin hadisin kamar da ya zo cikin sahih bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam kan shiga gidanta ya bacci ummu haram khalatu min ar-rada'a wato khalasa ce yar uwan mahaifiyarsa ce ta bangaren shayarwa saboda haka muharram ya sace dan wasu har sun ta kokarin masu kawo hujja cewa ya halatta ma mutum ya kadaita da matar da ba ta shi ba ce ai annabi ma yana kadaita da ummu haram a gidanta duk da cewa babu abin da yake nuna kadaita saboda al'ada can a wancan lokacin da wuya ka ga gida babu babu masu hidima babu masu hidimtawa na ina gidan wato yaran da suke aikace aikace a gidan to ba lalle ne sai an faɗi su ba an ce akwai dan aiki akwai wance akwai wani a'a ba lalle ne a faɗi wannan ba yanzu anas ibn malik kaga yana daga cikin wanda yake taimakawa a gida annabi sallallahu alaihi wasallam tun sanda annabi ya hijira amma ba duk wata labari da za a bayar ba sai an ce anas yana nan saboda al'ada an san yana nan ba sai an ambace shi ba saboda haka babu ma abin da yake nuna kadaici ko ko da ya kadaita ya sace ba kamar uwa take a wajen wajensa uwarsa ce ta bangaren ta fuska shayarwa kuma ya haramu ar raba'ati ma ya min an nasab annabi ya ce abin da yake haramta aure na nasaba shi yake haramta aure a wajen shayarwa da haka ya kasance yakan je gurinta har yayi bacci wata rana ya je bacci ya tashi sai yake dariya su ciki cewa sai kuka ya rasulullah me yake sa ka dariya bakin Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ra'aytu ummati uridu alayya gozatan yarkabuna sabaj al-bahri ka'annahum mulukun ala al-asirra aw qala kal muluki ala al-asirra ala asirra cewa cikin bacci ne aka nuna min al'ummata sai na gansu sun shiga suna cikin wato jiragen ruwa suna cikin jiragen ruwa tsakiyar ruwa kai ka ce sarakuna ne akan karagonsu sai ta ce ya rasulullah idu Allah an yaj'alani minhum ka roki Allah ya sa ni cikin waɗannan wato annabi yana gaya mata waɗanda za su shiga su tafi yaƙi har ma wato su shiga cikin teku a lokacin laraba ba sa yawo a cikin a cikin teku ko yaushe sai yan kaɗan daga cikinsu don galibin su ma tsoron shiga teku suke kama a sallallahu sai aka nuna masa sahabban nan nasa wato za su ɗauki addinin nan su shiga teku su tsallaka har su kai shiga wasu ƙasashe to shine sai ya tashi yana dariya yana farin ciki da abin da ya gani to sai ta ce ya rasu Allah an ya ji alani minhu an ne minhum ka roki Allah ni ma ya sani cikinsu sai ce an timin kina cikin su sai ya kake komawa sai bacci ya dauke shi sai kuma tashi yana dariya sai ya rasulullahi ma kuka me yake sa ka dariya sai ya ce ta alayya ummati ta nirkabu na sama jalbahar kamar da zai fada da farko ce an nuna mun al'ummata mayaka sun shiga tsakiyar teku kalmuloki alal asirra kamar sarakuna akan karagun mulkinsu sai take cewa ya rasula id'u Allah an yaj'alani minhum ni ka roki Allah ya sani daga cikin su sai ce anti min al-awwali kina cikin na farkon to sai kasance bayan ta auri mijinta Ubadah ibn Samit a lokacin Sayyidina Usman ya tura runduna wanda za su tafi yaƙi can wajejen abin nan kasar Obrus ita ce Cyprus haka yanzu inda ke cewa Cyprus can dai wajejen abin nan taki to sai zamana ya dauki matarsa sun tafi bayan an je ana dawowa fadarar da za ta hau sai alfadarar ta taka mata wuya sai ta ta mutu to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kina cikin na farko saboda a cikin na farkon za ta yi wafati ba za ta samu riski na biyun ba na biyun sai zamanin Muawiya a lokacin da su Abu Ayyub al-Ansari suka rasu za suka fita a lokacin ne aka fita na biyu annabi salasalama ya ba da wannan labari wanda shine hadisin ummu haram ta sai tambayar Muhammad Mujahid Yusuf wanda ke cewa mala akwai wani tsari da kamfanonin waya suka fito da shi yanzu na bayar da rancen kuɗi na yin kira idan mutum ya bukaci ya bashi rancen naira ɗari sai ya bashi naira casa'in amma kuma ɗarin zai biya to ya matsayin haka yake a musulunci wannan a fili yake hmm, wanda za a ba wa bashi ya biya sama da yadda aka bashi ba shi ake kira riba ba wani ita ce ribar qard wani haramun ne bil ijma ijma'i ne gaba ɗaya ba mu wanda ya taɓa yin musu haramcin riban bashi a musulunci duk wani rigima da za ka an samu wajen harkar riba a ribar biyu an samu saɓani a wasu matsaloli a ce wannan ba riba ce wasu malamai ce riba ce amma ribar qard wannan ko ɗaya ba a taɓa samun wani malami da ya ce ta halatta ba duk sanda za a waka bashi da za ka ba da bashi ko a baka bashi wani abu na moriya ya shigo ciki to wannan abun sunan shi riba saboda haka wannan naira goma da aka cire riba ce aka cire saboda haka bai halatta irin wannan ta'amuli ba to sai tambayar ya zai tashin adam wanda ke tambayar shin akwai hadisin da ya yi umarni da mutum ya kalli babban dan yatsunsa a yayin da yake riko wannan ban san shi ba sai sani suleiman wanda shi kuma yake tambayar akan menene hukuncin wanda yake kiran sallah da wato da kuskure kuma ya halatta a sallar da aka kira ta bisa wannan kuskure to na farko kiran sallah ibada ce to ibada kuma ya kamata a yi ta yadda Allah ta'ala ya ce a yi ta bai halatta wato a rika bata sunan abin da rika bata wani abu na ibada ba shi yasa za ka ga a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ba fara kiran sallah sai da suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu kai mafarki ya faɗa abinda ake faɗa sai annabi ya tabbatar sannan sai ce alimhu bilalan fa innahu anda minka sautan koya wa bilal domin ya fi ka sauti mai daɗi kaga sai ce ka koya masa shi kaga koyo ake yi haka ba kawai dan kaji ana yi ba ka zo ka kama yi kana zaton abu kaza yadda ake faɗar sa ake faɗa alhalin ba haka ake faɗa ba wani lokaci shi wanda kaji yana yin shi ma bai iya ba haura ka tun farko ma ka koyi abin bisa kuskure to wannan gaskiya bai halatta ba ya kamata mutane su fahimci kiran sallah babban abu ne abu ne mai matukar girma mai matukar muhimmanci saboda babban lada da ubangiji ta ala ya sanya cikin lamarin kiran sallah wadda bai kamata a yi wasa da shi ba amma don an kira sallah wani ya kira sallah ba daidai ba aka yi sallah wani baya da tasiri ba zai shafi sallar ba kiran sallah ba ya shafi sallah yanzu aka yi sallah ba a kira sallah ba ba ta yi ba ta yi saboda kiran sallah zaman zaman kansa yake shi sanarwa ce ana sanar da ku cewa lokacin sallah yayi to kuma sai ku zo ku yi sallah din ta haka za a iya yin kiran sallah yayi kyau amma kuma mutum an zo an yi sallah kuma wata yi ba saboda an yi wani abu ba daidai ba ta yi kiran sallah zama bai yi ba ko bai yi kyau ba ko ma ba a yi shi ba kuma a zo a yi sallah ta zama karɓaɓɓiya saboda su kiran sallah da ikama ba su da alaƙa da ingancin sallah ko rashin ingancinta da za a ce wani ya yi ikama a masallaci sai ikamar ba daidai ba ko ya dan tsallake wani abu a cikin ikamar shi kuma liman kawai dai saboda ka a kunya tashi ce ko ikama bai iya ba kawai dai ta da sallah ai sallah da niyyar in an gama zai ja shi gefe ɗaya gaya masa ba haka ake faɗa ba to a nan sallar ta yi ba a cewa ai tun da dai ikamar ya yi kuskure a ciki sallar ba ta yi ba domin ita ikamar ba ba wai wajibi ba ce cikin wajiban sallah za a ce za a yi sallar ba a yi ikama ba ta yi la iyaka dai in aka riƙe haka a matsayin wani abu na na aikin yau da gobe to an saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma da wata rana za a zo liman ya tada sallah ba ai kama ba to ba cewa sallar ta baci sai dai a ce a sunna ba haka ake yi ba sunna ana yi kama daga mata an ba su dama sun sun yi kama shikenan in ba ba su yi kama ba babu wani abu su ba <clears throat> su ba ba wani abu ne da ake matsa musu akan sa haka sallar ta yi ko ikamar ba ta yi daidai ba sai tambayar musa yi nusa wanda ke cewa shin filayen da aka rika a matsayin kadarar sayarwa za a fitar musu da zakka na'am kadara duk kadara ta kasuwanci ana fidda mata zakka saboda wanda yake da wanda yake harkar filaye yana da filaye idan shekara ta yi sai ya kimanta waɗannan filaye ga nawa za su kama wato a gurinsa nawa suke kan yi sai ya lissafa sai ya fitar da kaso ɗaya bisa arba'in na kimar da suka bayar sai tambayar gaba da ke cewa matar da ta ce ta ɗauki mijinta a matsayin uba ya hukuncin aurenta da shi to me take nufi tana nufin haramci in tana nufin haramci wani shi ake kira zihari duk da cewa malamai sun yi saɓani shin mace za ta iya yin zihari da mijinta da yawa daga cikin malamai ba su yarda cewa mace za ta iya zihari ba sai dai miji ya yi zihari da matarsa miji zai iya zihari da matarsa ya haramta matarsa kamar yadda mahaifiyarsa take haramun a kansa shi ita ma haka take haramun a kansa amma mace ba za ta yi zihari da mijinta ba din da ana haka da ai da an yi ka tobara duk macen da ta ji ba ta san mijinta sai ta yi zihari kullum ta so su abin da sai ta ce ita fa ta yi zihari kaga dole ya haƙura sai ta yi kafara to wannan ba zuwa ka zihari a gurin maza maza aka san suna zihari ba ba mata ba sai wani ke cewa malam da Allah ya mana ƙarin bayani game da kalmar ikhlasi to kalmar ikhlasi tana nufin kai abu dan Allah ba dan wani abu da za ka samu a na duniya ba wato ba don ko yabo ba ko kuma don ainihin a biya ka a kayi ne kawai Allah kake so ya biya ka ladan shi ake kira ikhlasi inda za ka yi wani abu don Allah sai kuma wani abu har ilayu ya biyo baya na amfani wato kai tun a karan farko kayi abin don Allah to kuma sai kuma daga baya kuma wasu suka ji labarin abin da ka yi sai suka yaba maka to wani ba zai cuci ikhlasin ba kayi abin da farko kai dan Allah kai sai kuma wasu ka ji suka yabe ka wannan ba zai koda ka ji dadi da dabi'a ce wannan ta dan adam ba wanda za a yi baya ji haushi da za ka ba mutum to zai ji dadi a zuciyarsa to wannan ba zai cuce ikhlasin ka shi yasa wata rana da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta kusa da gidan Abu Musa al-Ash'ari ya je shi yana karatu ya tsaya ya saurari karatun kashe gari da suka hadu sai yake cewa abu musa al'ashari kad utita ah, na ji saurari karatun ka jiya la kad mai tsimarar min mazamir ali dawud an baka murya mai daɗi irin wacce aka ba wa annabi dawud sai yake cewa rasulullahi la kuntu alamu la habartuhu laka tahziran rasulullahi da na san kana sauraro na mu aida na ƙara kyautata karatun sosai to kaga wannan ba zai cutar da islashin saboda annabi sallallahu kai wasallam kai kai ka bata abin ku kuma a'a annabi zai masa haka ba saboda yayi abin tun farko da mandan Allah saboda kai yaban da ya biyo baya wannan ba zai cutar da da aikinsa ba saboda kana iya yin abu daga baya kuma wasu su ji daɗi watakila ma a yi maka kyauta a yi baka ta goma shi a kan abin da kai wannan duk ba zai cutar da da abinka ba amma mutumin da ka ya yi ibada don wasu kawai su gani su ce ya iya kuma mutumin da yake yana sallah kawai sallar sai yake ta ci barkatai da ya ga mutane sun shiga masallaci kawai sai ya ƙara nutsuwa ya kankaba jikinsa ya gyara sallarsa to kaga wannan ba don Allah yake ba dan mutane su ga cike sai ya iya sallah ko kuma a kan su tafi suna kushe masa sallarsa so abinda duk za ka yi don Allah shi ne abinda kake yi da niyyar neman lada a wurinsa babu laifi mutum ya yi wani abu don Allah tare da kuma abinda yake fatan ya samu na amfani a rayuwarsa wannan ba ya cutar da ikilasinsa kamar mutumin da zai je hajji ya tafi hajjinsa don Allah ya je hajji da ya je hajji kuma yana da dan guzurinsa ya ce to bara ya saro wani abu ya zo sayar to ba a cewa hajjinsa ta ɓace idan mai zai saro wani abu Allah ta'ala yana cewa laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum babu laifi dan kun nemi wata falala wato kuna mahajjata wannan maganar Allah yana yawa mahajjata ne ce babu laifi dan kun nemi wani arziki daga ubangijinku saboda haka waɗanda suke zuwa makka so a wancan lokaci wasu kan dan zo da wasu kayan sayarwarsu hajji suka zo amma su dan kayan sayarwarsu su sayar su dan samu abin da suka samu su koma ko in sun zo nan suka ga wani abin da in sun kai garin su zai za a samu riba za a samu alheri sai su saya su tafi da shi Allah ce wannan ba matsala haka wannan ba zai cuci ba zai cuci ba zai cuci ai aikin ka ba na ibada kamar mutumin da zai yi azumi ranar alhamis da ranar la ko ayyamut tashriq yayi ne don ya dabbaka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma azumi yana da wani amfani ga jikin mutum zai kara masa lafiya zai raba shi da wasu abubuwa haka da suke jikinsa wanda zaman su a jikinsa za su cutar da shi shi ba babu laifi wannan ba za a ce a tun da ai akwai tunanin zai dan mori amfanin azumin ba azumin sa bai yi ba ko ya daina wani lokaci shaidan yakan iya mutum wasu wasi mutum ne yana so ya dabbaka sunna sannan kuma yana tunanin a karkashin wannan sunna da zai dabbaka kamar ta azumi din nan zai kuma ƙara samun wani tabo mashi da amfanin da yake cikin ta sai shaidan ya ce masa a to kin kai haka kai ba dan Allah ba dan ya raba shi da aikin to kai ya ji saurari shaidan ya aikin sa amma in tun farko da man shi sai yake so ya rage tumbinsa yake so ya rage ba magana ce ta azumi yana so ya yi shi dan abin nan ba a'a shi kawai dai tumbin da ya dame shi ko teɓar da sa dame shi balaya ya tsiri azumi to sai ya rika yi ba ji ba gani wanda da zai rage kibar zai daina shi yanzu da ibar zai ragu to zai watsa to kaga wannan tun farko ba dan Allah yake ba yayi da wata wani fatu wannan ba shi da lada to sai tambayar ba cirawa wanda ke cewa malam shin akwai wani bambanci tsakanin wato bambancin farla tsakanin mai auren mace daya da kuma wanda ke auren fiye da haka to in akwai wani bambanci ya wuce abinda zai samu wajen kyautata musu kamar yadda zama ka karanta hadisin sa'ad ibn mu'az sa'ad ibn abi waqqas da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na la tunfiqu nafaqatan tabtaghi bi wajhi la illa ujirta biha hatta al ta taj'aluha fi fi imratik wato ba za ka ciyar da wani ciyarwa ba da za ka nemi yarda Allah da wannan face Allah ya baka lada hatta lomar da za ka kai bakin matarka saboda haka wanda yake da mata daya lomar da zai kai da zai ciyar da matarsa da bai kai wanda yake da mata biyu ba bai kai wanda yake da mata uku ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairu hadhihi ummati aktharuha nisaan mafi alkhairun wannan al'umma wanda yafi ta yawan mata wato wanda yafi yawan mata ana nufin wanda matansa suka fi yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ce khairu hadhihi al-umma in ka kula shi shine khairu hadhihi al-umma tunda shi fi kowa matan satara da Allah ta'ala ya halatta masa saboda ka sai zama khairiyar ta farko tana komawa a kansa sannan a cikin mutane wanda aka samu ya auri mace biyu kuma ya adalci tsakanin su tabbas yafi wanda ya tsaya akan ɗaya saboda ba zai iya adalci ba yana ganin in yayi biyu ba zai iya adalci ba wa in sautum Allah ta'dilu wahida to kaga wanda ya iya tabbatar da adalci tsakanin mata biyu ya tabbatar da adalci tsakanin uku ko hudu to abu shakka ya fi wanda inda an ba shi biyun ba zai iya adalci ba to ta wannan haifiyar za a iya samun fifiko ta wannan bangaren amma in ba haka ba tana yawa mai mata daya ya fi mai mata hudu saboda mai mata hudun da ya aura bai ji tsoron allah cikin aurensa ba bai kiyaye haƙoƙinsu ba kaga anan baya da za a yi sai dai tarin zunufi ta tarin laifuffuka da alhaki wancan mai mata ɗayan da ya yi adalci ya tsaya a kan mace ɗayan ya fi shi a wurin allah sauraka za a iya samu kuma mai mata ɗaya fi mai mata da yawa amma in aka kalli wani ɓangare shine za a iya cewa ana mai mata da yawa ya fi mai mace ɗaya sai musa sha'ibu wanda ke tambayar mutumin da ya zo sallah a makare shi sai ya yi addu'ar buɗe sallah ko kawai shiga sallar zai yi kai tsaye don gudun kada a tsere masa kuma shin ana yin ita wannan addu'a a nafila idan ya zo liman ya yi ruku'u yana zuwa sai samu liman ya rukutu ba sai ya tsaya yi ta ba sai ya tafi ruku'u amma in ya zo liman yana tsaye cikin karatu kawai ka zai bude da ita in ya samu liman a sujjada ba sai ya tsaya yi ta ba sannan zai sujjada sauraka in ya dago kuma ba zai sake bin idan ita ba a biyan biyanta wato kakkace tunda na samu liman a ruku'u yanzu ba sai nayi ba ya tafi ruku'u an je an yi sujjada an dago sai ka to bara in yi ita ba a yin sa take sallah ita dama a farkon sallah in ta riga ta kuce shikenan babu magana a saki biyanta ko a rama ta sannan babu bambanci tsakanin sallar nafila da ta farilla wajen bude ul istifta illa iyaka da akwai wasu addu'o'i na istifta na bude sallah wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi su ne a cikin a cikin nafila to an jesa ne a cikin nafila ba a cikin farilla ba to sai tambayar jamilu yakubu jalo wanda ke cewa malam ya hukuncin mutumin da ya sha abu mai sa maye amma kuma bai sa shi mayan ba inda mai sa maye ne ya sha ko da bai yi mayan ba ya sha giya ba wai sharaɗin ba sai in ya yi mayan da ya sha giya wanda ya sayi giya ya sha amma ba ta bugar da shi ba ya sha giya so abin ana duba ɗabi'ar abin ne ba wa shi ɗabi'arsa ba wanda watakila ɗabi'arsa shi ba ta bugar da shi ba wanda watakila saboda sabo ba ta bugar da su ba ba a cewa shi su ta samu halal a kansu amma ita ɗabi'ar an sha ta ana buguwa to haramun ne mutum ya sha sawa'un kaɗan ko da yawa to sai tambayar Saifuddin Abdullahi wanda ke ta malam mace ta wace ce mace ta gari da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin ta mace ta gari ita ce wadda Annabi sallallahu alaihi ya sifanta ke cewa ita ce wacce idan mijin ya umarce ta za ta bi umarninsa idan baya nan za ta kiyaye kanta kamar yadda Allah ta'ala yake cewa fasalihatu qanitatun hafizatun lirabi ma hafizallah fasalihatu mata na kwarai sune qanitatun masu da'a ga Allah hafizatun lirabi bima hafizallah sannan suna tsare mutuncinsu ko da majazansu ba sa nan za ta tsare mutuncinta za ta tsare mijinta za ta tsare masa dukiyarsa kamar yadda da sulai faɗa a wani hadisi cewa za ta tsare dukiyarsa ba za ta yi wani abu a karan kanta ba ko a dukiyarta abinda zai bata masa wato zai yi fusata shi to duk matan da za ta zama tana faranta wa mijinta rai tana bin umarninsa in ya yi umarni tana barin abin da ya hana sannan in baya nan tana tsare kanta ba ta yin wasu abubuwan da bai dace ba ko dukiya gare ta ba za ta yi abin da ta ga dama ba wanda ta san zai fasata shi da dukiyarta wanda ita ce mace ta gari ta sai tambayar Anas Nura Nuhu wanda ke cewa malam wani sahabi ne na karshe a barin duniya cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabin da ya zama na karshe a barin duniya shine Abu Tufail Amir ibn Wasila Abu Tufail Amir ibn Wasila ne wanda ya rasu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara 110 wanda ya tabbatar da fadar manzo sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa bayan shekara 100 tarana yana zaune da sa yake cewa bayan shekara 100 ba za a samu wata rai da take numfashi a yau ba a doran kasa to kaga bayan shekara 100 din sai zama ba wani sahabi da ya saura tunda da shekara 110 wanda ya faɗe shi a ƙarshen rayuwarsa wato hijira tana shekara goma annabi ya faɗi wannan magana to sai ya kasance sahabin ƙarshe wanda shine na ƙarshe a waɗanda suke doron ƙasa a wancan lokacin shine mutum na ƙarshe sahabi shine Amir Abu Tufail Amir ibn wasira sai ya rasu shekara tana ɗari da goma kaga shekara ɗari daidai kenan da waccan magana to sai tambayar Muhammad Salisu wanda ke sa malam Allah muna son karin bayani game da ayar nan ta cikin surati Yunus da ke cewa falula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum adhabal khizi fil hayatid dunya wa mata'nahum ila hin kuma shin mutanen annabi yunus alaihi salam gaba daya sun imani da shi ne to ayar kamar yadda karanto ta ubangiji ta alana ta falawla kana qaryatun amanat wa nafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum wa ila wato babu wata alƙarya wacce ta yi imani imanin ta yi amfani ta wato alƙarya ce ta yi imani bayan Allah ya yi mata alkawarin azaba ba an turo mata azaba ta ga azaba ƙarara kuma sai ta ce ta yi imani a daidai lokacin kuma imanin ya amfani ta azabar mata sauka ba illa qauma yunus sai mutanen annabi yunus su ne wanda gashi an aiko musu azaba gadan gadan suka ganta suka yi imani kuma Allah ta'ala ya yi musu abin da ya alkawarin zai saukar musu fa nafa'aha imanuha illa kawai yunus ka kashafna azabar sai zai fil hayatid duniya. muka yaye musu azaba ta wulakanci a rayuwar duniya wa matanahum ilahin muka je da su daɗi har zuwa ƙarshen lokacin ajalinsu su da yayin Allah ta'ala ya karɓi rayukansu to waɗannan su ne kadai amma ba su ba in azabar Allah ta zo to ba ta bari sai ta ta halaka to su ne suka zama daban a cikin sauran al'ummomi da suka gabata sannan cewa sun duka ne suka yi imani alkur'ani ya nuna ƙaryar duka suka yi imani da bai ce sashen su ba kan halola kana qaryatun amanat fa nafa'a imanuha illa qaum yunus bai ce illa ba'd qaum yunus ba bai ce sai wani sashen mutanen annabi yunus ba da ce illa qaum yunus sai mutanen annabi yunus Allah ta'ala ya ce su waɗannan su ne suka yi imani yayin da suka yi imani muka yayi musu azabar wulakanci saboda ka zahirin ayar yana nuna cewa duka alƙaryar ne suka yi imani ba wani sashen ta ba alhamdulillah masu raro duka duka nan muka karshen shirin a wannan mako sai za ku ya ƙara sauraron ta waɗannan shirye-shirye a ranakun talata da alhamis da misalin karfe biyu na rana kuma za ku ya ko da tambayin ku kuma akan lambobin waya sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu ɗaya uku ko kuma sufuri bakwai sufuri ɗaya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma cikin sufuri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu ɗaya hudu biyar biyar haka zalika za ku yi aikowa ta adireshinmu na imel a fatoyin rahama a tiyahu.com ko kuma ta shafinmu na fatoyin rahama da ke dandalin sa zumunta na facebook a madadin sashen addinin musulunci na gidan rediyon rahama farin cikin al'umma da ke yada shirye-shirye a kan mita 97.3 a zanguna fm da kuma shi malami a dr sheikh muhammad sani umar rijal lemo babban malami a tsangayen nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda ya samu dama da lokacin da ya zo ya amsa tambayoyin naku sai bashir idris ungogo wanda ya tattara mana sautin akan na'ura anas idris hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ولو an أنفسكم أو خرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما